Zela male. Kaixo, datorren zapatuan, ekainaren amalauan, Bilboko San Francisco Mariaren bihotza plazan munduko arrozak herri ekimena ospatuko da. Horren berri zehatzagoa izateko gaur Marta Pérez Etxeandia gonbidatu dugu. Marta Bilboko San Francisco Zabala eta Bilbo Zarreko taldeen koordinakundeko kidea daukagu. Eta koloretxe talde feministako kidea ere bada. Kaizo Marta eta etorri laro eta mazazpi erratira. Mucho, egunon, eta mila esker gurekin kontatzeagatik. Eh, esaten ari ginen bezala, zapatuan, munduko arrozak herri ekimena antolatu duzue San Francisco auzoan. Lehen lehenik e, nola doaz prestaketa lanak? Bueno, ba, ja dana prest e, lan banak eta eginda, eta, bueno, orain bakarri falta zaigu eguraldia gure alde, ez? Eta ematen du, ba, horrela izango dela, beraz, dana superprest. Zuretzat zer da munduko arrozak ekimena? Bueno, ba, munduko arrozak azkenean bihurtu da San Fran ausoko edo San Francisco ausoko eta bere inguruko e, bueno, jai mm, oso potentia eta berezia, ez? Eh? E, baina bada zerbait gehiago, ez bada egun berezi bat e, elkarrekin egoteko, eta benetan auzo honetan dagoen anistasuna eta bueno, ba uso giro hori ba guztion artean ospatzeko, kalean ospatzeko. E, zuek aipatzen dozue besteak beste kultura artekotasuna eta autogestioa. E, esplikatu aldi guzu zer den hori? Bueno, hori gure ustez funtsesko elementuak, oie, funtsesko elementuak dira, ez, e, munduko arrozetan. Ze azken finean gure auzoan, e, bueno, ba, bada berezitasun bat, ez, e, mundu, munduko leku ezberdinetatik etorritako jendea e, ba hor, elkarrekin bizi dela, eta, bueno, ba, kulturan iztasunatik aratago, gure ustez eh, ba, beharrezkoa dena da, ba, kultur guzti horiek ez interkonektatzea eta guztiok elkarrekin e, eh, bizigaren tokian edo bizigaren tokiaren ba, bueno, ba, jabe <laughs> benetan izatea. ez Eta horretarako formularik onena da autogestioa. Hau da, ba, jaia, mm, jendearen artean, e, auzotarronen artean egitea, diseinatzea, disfrutatzea, eta, bueno, ba, horregatik e, jai autogestionatu bat da, ez? Auzotarron eta den artean egiten dena, eta gure artean ere disfrutatzeko. Hau da, eh, Marta, zuei inork ez dizue laguntzen, esan nahi dute, eh, ez udalak, ez kanpoko inolako laguntzarik ez tozuela izaten eh, jai hau antolatzeko. Hori da, bai, bai, da, e, eh, hausuak berak e, kudeatzen, ordaintzen eta antolatzen e, duen jai bat, naita horrela egin da. Eta nola zizineten munduko arrozak prestatzen? Nolakoa izan zen hasiera? Bueno, bai, bilbide luzea da, ze munduko arrozak 2004 urtean eh, e, azitzen, nola bai, e, ezen gaur egun ezagutzen dugun jai arrakastatua, ez, bueno, ba, jende nahiko, oso jende edo kopuru nahiko e, askoz txikiagoak e, batzen ziren, egoera askoz gogorragoa zen, ez, eta, bueno, ba, elkar bizitzan arazo askoz potenteagoak zeuden, baina egia ezan, auzo honek izan duen, araosorik handien abiti izan da, ba, instituzional itzela egon dela, ez? Eta gara joiek, ba, ez ziren gara gozoak izan, eta inzuzen ere horregatik azizten horrelako jaia, ez? Ikusten zelako, e, auzo honetan, e, e, e, ikutu behar den klabea dela, inzuzen ere, ba, elkartzea, interkonektatzea eta interaktuatzea eh, e, ausokide on artean mm, ziurtatzeko ba bizitza on bat daukagula gure osoa. Euskal Herriko beste zenbait lekutan ere egiten da alako ospakizuna. Bai. Non adibidez? Pues eh, badaude toki ezberdinak, eh, Durangon, e, Iruñan ere egiten da, Errenterian, daude leku bat, ez? Ez da gure ideia bakarrik da zabaltzen den eh, ideia bat azken finean arroza da, bueno, ba e, jaki inter, internazionala, ez? Eta ba kultura ezberdinek eh, erabiltzen duguna. Ordan bada elkar, bueno, erraz elkartzeko elementu bat, ez? Eta bueno, ba bai, bai, da ideia polit bat zabaltzen joan dena. Orduan arrosa da e, guztiok batzen e, zaituzten elementua, ez? Bai, bai, e, bueno, iruditzen zaigu kultura ezberdinetan, ez, gastronomia ezberdinak e, ikusten baldin baditugu, ba, berdin dio Senegalen, Euskal Herrian, e, Ekuadorren, Etiopian, ez, Osea, bada, toki ezberdinetan oso principala izaten den osagai bat, e, nahiko eskuragarri izaten dena eta bueno, ba, e, ikusten den ez urbitzen bazarete e, plazatik, ez? Bueno, ba, ikusiko duzue forma pila bat daudela arroza azukaldatzeko azken finean ez kultur pila bat daudelako eta realitate pila bat daudelako. Eta, mm, ba, aldaukazu arteko harremanik, e, eh, zaretuta zaudet edo bueno, Badago web horri alde bat non jai guzti hoiek ikusi aldiren, ez, munduko arrozak, E, web horri aldea, baina organikoki ez, hau da, babakoitzak zelan den autogestioa eta elementu principale izaten da usua berak ez, edo herria berak, bueno, ba, babakoitzak egiten du apur bat bere erara, azken finan, elburua da, sonalde horretan, e, dagoen auzo bizitza edo herri bizitza hori e, bultzatzea eta bueno, ba, elkartasuna, borroka pertsonala eta kolektiboak, eta bueno, ba, guzti hori espazio bakar baten eta egun bakar baten jaiaren bitarte ospatzea. Eta nola antolatzen dozu Augustia? Pentsatzen dut, tiroa osotako jendearekin halako festa jendetsua antolatzeak, lan handiak ekarriko dizkizuela, noiz hasi zarete antolatzen. Irakurria izan dugunez, maiatzaren hasieran jarduera ezberdinak burutzen eh, dira. Baina noski, hau prestatzeko zuek lehenago ere ekin beharko diozo lanari. Nolakoa da prozesua, luzea imaginatzen dut izango dela ez? Bai, bueno, egia da esperientziak ere laguntzen duela. Hau da, e, bueno, hau da e, e, eh, iru hausoetako talden koordinadora kontolatzen duen ekimen bat, Eta ia da, ba, koordinadora batzen dela, talde ezberdinetako kidekin urte osoan zehar, ez? Baina ia, ba hori, e, maiatza, bueno, ekaina urbiltzen denean, ba hortik bila betelenago minimo, bueno, ba, azten da, ez badago planilla, planilla bat erabiltzen duguna urte zurte eta baditugu kide batzuk super zehatz e, presionatzen dutenak plantilla hori betetzen joateko, eta, bueno, ba, ba bai, bai, lan, lan handia da, baina, bueno, urte ez urte zere gauza ezberdinak egiten zaiatzen gara e, eguna, eguna tika parte, ez, bari urte urrena izan zenean liburu bat atera zan, aurten, ja, e, hogeita irugarren urtea izango zala, ba, planteatu dena da, pre e, arroz ez bat egitea, ez? Ba, zaiatzea pur bat e, giroa berotzen eta ez izatea zoilik eguna bera, baizik eta bueno, ba, egunak ekartzen duen komponente ideologiko eta sozial guzti hori, bueno, ba, ekimen ezberdinen bitartez, E, lantzea. Ez horregatik aurten ba, maiatzaren ama bost, ui, maiatzaren bostean egin zen e, taier bat, nola izan antirrazista gure auzoetan, ez? E, SF Kopen egin zen taier hori. Maiatzaren amabostean, e, puntu morearen prestaketa egin zen koloretzen, e, hau ja ia zazi ginen eta jaietan, bueno, ba, jaiak espazio segurua, ez emakumeontzako espazio seguruak bihurtzeko, eta erasori gabeko espazioak e, direla bermatzeko ba, puntu morea instalatu zeniaz, eta urten egin dena da, bueno, ba, hori prozesu zabal baten eta parte hartzaile baten bitartez e, lantzea. Egin da lanketa bat, e, e, eh, taier batean amabostian koloretzen, e, nezkentzako, eta beste tailer bat e, maiatzaren hogeita bian zareanen egin dena eta hori ja mistua izan da. Eta bueno, e, hortik aparte ere egin da maiatzaren sortzian zareanen ere bai e, patakona tailer gastronomikoa, Kolumbiako sukaldari batekin, e, bueno, sukaldaritza aparte, bueno, basaldu zigunez, transnazionalek zenolako zarrazkiak egiten ari diren Ego Amerikan, eta horrek zer, zer, dituen, Eta gero ja maitzeko, maiatzaren hogeita marren euki genuen, ba, niztasunaren kale dokumentalaren emanaldia, ez? E, dokumental horrek adibidez bai egiten duena da batzea e, San Francisco tika parte, ez? Euskal Herriko bestiain bat puntuetan e, egiten den ba, jai eta niztasunaren aldeko jai ezberdinak. Eta, eh, esan dozun bezala, zuen eh, asmoa bada, egun beteko edo egun bateko lora izan beharrean, ez? Urtean Hori zehar azten eh, joaten den eh, lora bihurtzea, ez? Bai, bai, azken finean guk ezaten dugunean eh, gure auzoetan daude dagoen anistasun hori landu behar den gauza da dela eta lortu behar dugula ba, bakoitzak bere txokitotik ateratzea eta guztion artean, bueno, ba, osoa bera e, indartzia batez ere ikusita e, udaletzetik, osko jorralitzatik eta diputaziotik e, auzo hauetan dagoen e, falta eta ez nahi zoilik diruazari, baizik eta bitartekoaz, edo bermatzea hausokideen e, parte hartze reala, Hau da, ba hori guztia, ez, gabezi guzti horiek ikusita, bueno, ba, buelta emateko realitate horreri, ba, onelako tresnak behar ditugu, eta, bueno, gainera ikusten da arrakastatua dela, eta jendea superposik parte hartzen duela, eta egun potente bat dela. Inkluso gure auzo eta tikaratago, hau da nik ezango nuke ez, bueno, ba, Bilbo mailan bihurtu dela ba, egun referentzial bat. Jaiarekin batera ekimen hau ere bada Bilboko hiru auzo hauetan dauden gabeziak eta hobetu mhm. beharreko bestelako kontuak ere errebindikatzeko, ez? Mhm. E, eta esan berri dosunez, dirudienez batzuetan e, erakundeek ezikusiarena egiten dute, ez? Bai. Mm, orduan, e, ez da jaia ospatzea soilik, ez? Arago badago beste asmo bat, adibidez, Eh, zer nolako e, aldarrikapenak e, egiten dituzuen normalean edo egin beharko zenituzketen Bueno, principalki ba aipatu dudana, ez? Osea, gure auzoaek badaukate, bueno, mugimendu eh, herritar eta sozial anitza eta <laughs> eta potentzia eta gainera ibilbide luzekoa, ez? Eta fazez berdinak bizi izan ditugu, e, baina guztietan eh, ikusten den arazorik handiena da, bueno, auzoen inguruan estigmatizazio e, itzel bat egiten dela e, leku guztietatik, medioetatik, instituzioetatik, eta gero planteamendu gutxi e, gurekin batera. Hau da, ez, egiten direnean planak beti dira plan e, kanpotik etorritako planak, eta horrek, e, bueno, plan gutxi gainera, eta diru gutxi ere bai, orduan, bueno, ba, utxikeri horri, buelta emateko formula bakarra izaten da, ba, oso antolatzea, eta horretan gaude, ez? Talden koordinadorak beti zaiatu da, talden koordinadora beti zaiatu da, talde ezberdinen arteko elkarlana bultzatzen, orain eunka zare komunitarioa ari da, E, bueno, ba, astapenetan eta ba, telefonika eraikinaren inguruan proiektu eder bat dago. Nola Nolabait, bermatzeko, bueno, ba, ausotik e, egiten den lana beti izaten dela ba, eraginkorrena ez, e, instituzioetatik ba, ikusten dugu dauden gabetziak eta ba, ez dauka piurarik ez, ba, gurekin e, kontatzeko edo behintzat oso maila basuetan egiten dela parte hartze hori bermatzeko oso hauen egoera ari buelta ematen zaiola, ze bueno, ia da, jende pila bat bizi dela oso egoera zaurgarrietan, eta mm, eta bueno, ba, da prekarietatean e, mugitzen den jendea e, eta horrek markatzen du oso baten e, bizitza, markatzen du inkluso zenbat urte biziko garen <laughs> auzo hietan. Hmm. E, aurten e, erratuta ez banago Palestinaren aldeko aldarrika pena edo ere egin nahi mhm. dozue? Bai, ez talantzabarik, ez, ba, ikusita Palestinarekin e, Israelek eh, egiten duen edo egiten ari den gainera telebizatuta ikusten ari garen genozidioa, bueno, ba, iruditu zaigu ba, e, eguerdian ordu batetan egoten den kale jiran, ba, horrek euki behar duela espazio bat, e, espazio berezi bat. E, egia da nahiko frustrantea dela, ez? E, horrelako ekimenak baino ezin ditugu egin ari garenean ikusten nola zuntzitzen den herri oso bat. Baina, bueno, ba, zikiran... E, hortik eh, gure ekarpena egingo dugu. Jai, irora pasa gaitezen, Marta, zein da urtengo egitaragua? Mo, egitaragua egia zan neko antzeko izaten da urtero, hau da, goitzeko beratzietan azten da maiak eta ulkiak banatzen, hau da, jende aldez aurretik eh, apuntatu da, Ez, eh, ari gara hitz egiten mila pertsona, bueno, aurten dira irumila eunta berroi eta ma, e, eh, mazei pertsona, eunta mazei talde bantolatu behar direla, guztiak bereien lekutzea ukitzeko eta sukaldatzeko lazai eta ondo pasatzeko. Amaiketan ja azten gara badaude txikien txako taierrak, azten dira ere eh, estenatokian atokian batalde ezberdinak pasatzen, ez? guztiak ezaten dira inguruko taldeak edo, bueno, beste hau osoetatik etorritako taldeak ba, bereien aktuazioak egitera, eta egia esan mm, elementu zentralena izaten da ez, ba, usaia eta koloreak, ze, bueno, ba, ja, jendea zukaldatzen azten denean, ba, hor kreston usaia E, hartzen du gure auzoak hartzen du usai berezi bat, eh. Ordu batetan kale jira errebindikatiboa dago eta egiten da usoko kale ezberdinetatik eta ordu batetan ba nolabait e, egiten da, ze bueno, e, eta bada, hau da, jendeak aurkezten du bere arroza, eta gero zari, zari batzuk daude, ah. orduan ora aurkezten dira, eta ordu bitarbietan bazten da, bazkaria. Eta, bueno, ja gero bostetan egiten da, zarien, banak banaketa, egoten da sorteo bat, eta, bueno, eta musika ere eh, egoten da, normalmente beto ez nahi raperoak eh, egiten du edo bueno, edo gidatzen du hori, hori partea, eta ba, beste barik, ze mm, klabea da, bueno, ba, elkartzea eta guztion artean, no, egunaz disfrutatzean. Eta adibidez, eh, nire kasuan bezala inongo taldean eh, apuntaturik ez nago, baina festara urbiltzen banaiz arroza atastatzeko mm. aukerarik izango dut bai, Bai. <laughs> egiten da zu bezalako despistatuentzat egiten da, ba, egiten dira paia erraldoi bi, baina egia da politena izaten dela alde zaurretik, ez, ba, lagunekin elkartzea, edo elkarte batekin, edo talde batekin, e, konpartza batzuk ere parte hartzen dute, hau da, e, gure hausuetatik aparte ere beste jende bat animatzen da, baina, bueno, bai, bai, arroza, arroza egongo da, eta gero beti dago aukera ere hurbiltzeko eta seguru lagunen bat topatzen duzuela, eta, bueno, pues, <laughs> ah, bai. hor enkajatzeko aukera ere badago. Kanpoan ez da inor geldituko, ez? Hori da, baina bueno, egia da plazak ere ematen du ematen duen erako, eta ja hori irumila pertsona hor wow. batzea, bai izaten da tetris moduko bat, antolatza hilentzat, imagina bezak ez zelako festivala den hori guztia enkajatzea. Ederto, e, amaitzen joateko, elkarrizketa honetan aipatu ez dugun zerbait esan nahi duzu? Horretarako zabalek dituzu, laro eta mazazpi erratiaren mikrofonoak. Ba, nik uste dut e, dana <laughs> ikutu dugula, baina bueno, bereziki hori ba, gogoratzea, ba, egun honek duen kutsua jaiatik aparte ez, ba, ba, gure hausuek behar duten e, gainera gune latza hauetan ez, non ikusten dugun e, kanpotik e, dauden mezu racista, xenofobo eta eh, reakzionarioak ez ba horren aurrean uste dugu horrelako egunek ba, bueno, indar berezi bat hartzen dutela. Badagoan izan zapatu honetan ekainaren amalauan San Francisco Mariaren bihotza plazan munduko arrozak herri ekimena ospatuko dela. Ea jaia jendetsua eta arrakastatsua den sorteon Eta hurrengo batera arte, badakizue larogeta mazazpi irratiaren mikrofonoak beti prez dituzuela. Eskerrik asko, sorte hon eta hondizan. izan. Bale, mi ezker zuei.